Good morning. Добрий ранок. <laughs> Doesn't the I think the proverbs say something about a loud voice in the morning, don't they? А, There's a proverb about that. yeah. да. Greeting your neighbor with a loud voice in the morning. а в приповістях, здається, там говориться, що вітай ближнього свого громогласно. <laughs> Oh my! I remember one time, you know, we were at a, a, a wedding at a different city in Poland, А, я пам'ятаю, одного разу ми були на весіллі в іншому місті у Польщі. and uh, so my family, we were we were there was a room actually in the church, and we slept in that room. You know, І а, в церкві там була кімната, де ми зупинились, моя родина, ми там а, відпочивали, на ніч зупинились. and uh, you know, we were up till after midnight. І безумовно ми там гуляли аж до півночі, і потім ще після півночі. And so about six in the morning, І десь о шостій ранку one of the guys on the worship de- team decides he's going to come and practice his trumpet. Один з хлопців вирішив, що він а, зранку приїде і буде робити репетицію на трубі. Він грав. <laughs> And I, I looked at my wife and I said, if this isn't the rapture, I'm gonna go kill that guy. Я подивився на дружину, як прокинувся, то я сказав, якщо це не схоплення церкви, я піду і вб'ю того хлопця. But uh, my wife stopped me. Але дружина зупинила мене. breaking the commandments. Вона сказала, не нарушай заповіді Божі. So, anyway. Habakkuk chapter 3. Отже, Авакум, третій розділ. And um, so far, as we've been uh, looking at this book, А, Отже, ми а, вивчали цю книгу. uh, God has said, uh, in a sense, to, to Habakkuk, ask me. І а, Господь говорив до Авакума, і він казав: а, проси мене. And then Hab- Habakkuk, of course, has brought these honest questions before the Lord. І е, коли е, Господь запропонував, проси, запитуй, звертайся до мене, то Авакум прийшов до нього з такими дуже щирими питаннями. Then in chapter 2 we see him waiting for the answer. І далі у другому розділі ми з вами роздивлялись, як Авакум чекав на відповіді від Господа. And it was as if God is saying to him, surrender to me. І е, коли Господь відповідав, він казав, підкорись мені. But then also in chapter 2, we, we read the words, the righteous man shall live by faith. І також у другому розділі ми читали про те, що праведний житиме вірою своєю. And God was saying to him, trust me. І Бог говорив до нас, знову ж таки, вчив нас, що ми маємо покладатись на нього, довіряти йому. And now in chapter 3, И тепер у третьому розділі God is saying to Habakkuk and to us this morning. Господь звертається до Авакума і до нас цим ранком. He's saying worship me. Він говорить, вклонись мені. And so let's read all of chapter 3 together. А отже, давайте разом прочитаємо увесь цей третій розділ. All of it. Yeah. Молитва пророка Авакума для співу на струнному приладі. Господи, звістку Твою я почув та й злякався. Господи, оживи своє діло всередині років, всередині літ об'яви, у гніві про милість згадай, бо іде від Теману і святий від Парану гори, села. Велич його вкрила небо, і слава його стала повна земля. А сяйво було, наче соняшне світло, проміння при боці у нього, і там укриття його потуги. Перед обличчям його моровиця йде, а по стопах його пнеться полум'я. Став і землю він зміряв, поглянув, і народи затряс, і попадали гори довічні, вікові похилилися узгір'я, путі його вічні. Я побачив намети кушана під кривдою, тремтять покривала медіанського краю чи на ріки, о Господи, Ти запалав, чи на ріки твій гнів, чи твоє посереддя на море, що їздиш на конях своїх, на спасенних своїх колесницях, лук твій голий нагій, наповнений стріл Сагайдак, села. Ти річками землю розсік, тебе, вгледівши, гори дрижали, водяна течія потекла, безодня свій голос свій голос дала, зняла високо руки свої. Сонце і місяць спинилися у мешканні своєму, при світлі твоїх стріл, що літають при сяйві блискучого списа Твого. У люті ступав ти землею, у гніві людей молотив. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого. Ти з дому безбожного голову збив, обнажив ти основу по шию. села. Ти прибув його, ти прибив його списами, голову князя його, як вони підняли, щоб мене розпорошити, вони тішилися, немов мали пожерти таємне обогого. Ти кійми своїми по морю топтав по водній великій громаді. Я почув і затремтіла утроба моя, задзвеніли на голос цей губи мої, гнилиза а, війшла в мої кості, і тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати, коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило б заняття оливкою, а поле їжі б не вродило. б. Позникала б отара з кошари, і не стало б обора худоби, то я Господом тішитись буду і тоді радітиму Богом спасіння свого, бо Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах для диригента хору на моїх струнних знаряддях. So we see this chapter 3 as a song that a song of praise that Habakkuk wrote. It was designed to be uh, sung and played on a string instrument. Отже, ми бачимо на початку третього розділу написано, що це для співу. Це молитва, але вона для співу, для співу і на тому, щоб грати на струнному приладі. And verse 16 here tells us that Habakkuk's waiting and his inward parts, they're trembling. He's shaking on the inside, almost with fear at what's coming. І в 16-му вірші Авакум каже, що коли він почув певні речі, то в ньому затремтіла утроба, навіть голос задзвінив, тобто він весь був у такому трепеті. Thinking about the judgment of God that was coming. І це відбувалося тоді, коли він почув про суд Божий, який буде у майбутньому. And he was shaking so bad he couldn't even stand up. І він настільки просто увесь трясся, що не міг стояти на ногах своїх. Babylon is going to invade. There's nothing he can do about it. Отже, Вавилон мав атакувати і знищити Ізраїль, і нічого уже цьому не завадить. And chapter 3 is his response to that. І можна сказати, що третій розділ це його реакція на а, ось те, що буде в майбутньому. It's a very dramatic Hebrew poem or song. І а, ця пісня або ця поема єврейською мовою, вона досить така драматична. And, and notice what he prays. І зверніть увагу на те, про що він молиться. Verse 2 Lord, I have heard the report about thee and I fear. O Lord, revive thy work in the midst of the years, in the midst of the years make it known in wrath. Remember mercy. І подивіться другий розділ, о, другий вірш, вибачте. Господи, звістку твою я почув та й злякався. Господи, оживи слово, діло всередині років, усередині літ об'яви, у гніві про милість згадай. And so, what a transformation that takes place in his heart from chapter 1 to chapter 3. Отже, ви бачите, що певні зміни, така трансформація відбувається у серці Авакума, починаючи з першого розділу до третього. That's what waiting upon the Lord in prayer does for us. Ось така трансформація, вона якраз відбувається в наших серцях, коли ми чекаємо чекаємо від Господа Його дій. So often it's in that waiting time when we're waiting for God's answer that we get revelation. І дуже часто, саме коли ми чекаємо на Бога, Господь щось нам пояснює, вчить, дає своє об'явлення про себе. Why doesn't God just answer our prayers the minute we pray them? І ми можемо запитати, а чому Богові не відповісти на нашу молитву, як тільки ми закінчили її? Why do we have to wait for the answer? Навіщо оцей період чекання? Because it's in that waiting time that God is showing us something about himself. Насправді ми маємо зрозуміти, що саме поки ми чекаємо чогось від Господа, Господь вчить нас і показує певним речам про себе. If we wait, Якщо ми чекаємо, if we keep praying, якщо ми продовжуємо молитись, then God will always, always use that time between the prayer and the answer to show us more of His Son Jesus. То Господь завжди буде використовувати цей час, проміжок між нашою молитвою і Його відповіддю на молитву для того, щоб більше відкрити нам себе. And so often prayer doesn't just change the situation, it changes us. It changes our hearts, our perspective. І часто молитва, і оцей час після молитви змінює також не стільки ситуацію, скільки нас самих. And uh, we only as people, we can only see what we see. І ми, як люди, ми обмежені в тому, що ми бачимо, що ми можемо зрозуміти. But God has seen the whole picture. Але Бог не обмежений. Він бачить всю картину, все, що відбувається. He knows what's going to happen tomorrow, next week, next year. Він знає все, що станеться завтра, і наступного тижня, і наступного року. And He knows how He's going to be glorified in the whole plan. І він знає, як він буде прославлений, коли здійсниться весь його задум. And so sometimes we pray for something, and, and quite honestly, it's not God's will. Іноді буває таке, що ми про щось молимось, і це не є волею Божою для нас. And God has something much greater he wants to do. Буває таке, що у Бога щось більше для нас, ніж те, про що ми думаємо. And so as we're praying, God is beginning to reveal himself, his plan. Але коли ми молимось, все одно звертаємось до нього, він починає являти нам себе, свої вже плани, щоб ми знали, що він хоче. You know, uh, Habakkuk really changes. І Авакум, ми бачимо, він сам дуже змінився. In chapter one, he's, he's kind of pointing the finger. В першому розділі він, можна сказати, дорікає, там пальцем тикає на те, що йому не подобається. But now we see him interceding for the people. Але тут ми бачимо, що він молиться і ходатайствує за народ. He's saying, in wrath, remember mercy, Lord. І він просить, Господи, серед Твого гніву, Боже, згадай про милість. And if we understood Uh, the judgment of God that was coming upon the world. І якщо б ми розуміли, який буде гнів Божий, який прийде на цей світ, we would feel sorry for even our worst enemies. We would feel very sorry for. Ми би почали просто жаліти жаліти навіть наших найлютіших ворогів. У нас було б співчуття навіть до наших найлютіших ворогів, знаючи, яким буде Божий суд. Uh, we don't want the, anyone to come under the day of judgment. Ми маємо зрозуміти, що як то кажуть, не дай Бог, щоб якась людина саме потрапила під Божий гнів. It's so it's in this waiting time that Habakkuk makes the change from from pointing the finger to becoming an intercessor for the nation. Отже, ми бачимо, що саме в цей період очікування Авакум міняється від людини, яка там всім дорікає, до людини, яка молиться і саме заступається за людей. He's no longer saying, Lord, give those sinners what they deserve. Він уже не каже, так, Господи, дай цим людям все, що вони там заслужили то, будь ласка, можеш їх покарати, як тільки можна. But he's saying, Lord, have mercy on Але тепер він молиться, Господи, май милосердя до них. Вони ж не розуміють, що роблять. And so we see of an intercessor, didn't he? І ми пам'ятаємо, що Моїсей мав таке саме серце. Він був заступником за народ і молився такою заступничіською молитвою. Uh, let's turn to Exodus 32. Давайте відкриємо, будь ласочка, uh, вихід 32 розділ. Exodus 32. Вихід 32 розділ. And let's read verses 30 through 32. І прочитаємо з 30 по 32 вірші. And it came about on the next day. Угу. І сталося на завтра, і сказав Мойсей до народу: Ви згрішили великим гріхом. А тепер зійду я до Господа, може, складу окуплення за ваш гріх. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: О, згрішив цей народ великим гріхом. Вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли б ти пробачив їхній гріх, а як ні, витри мене з книги своєї, яку ти написав. This is Moses fully identifying with the people. Мойсей ставить себе у те саме положення, що й народ. Він бачить себе часткою народу. Lord, if you don't accept them, don't accept me. Господи, якщо ти не простиш і не приймеш їх, то не приймай і мене. And that was the heart God was looking for. І саме таке серце шукає Господь, людину з таким серцем. Jesus went even further, didn't he? Ви знаєте, що Ісус пішов безумовно ще далі. He, he was God who became a man. Він був Богом, який став людиною. And he actually took the judgment for our sins. І він сам взяв на себе той суд, те покарання, яке було предназначене для нас. And that makes Jesus the ultimate intercessor. І тому а, це робить Ісуса людину, який саме заступається за всі, за всіх нас. He's that one mediator between God and man. Він і є той єдиний посередник між Богом і людиною. Nobody understood better, nobody understood sin better than Jesus did. А, ніхто не розумів гріх краще, ніж Ісус. Lots of people say, well, how could Jesus really understand my suffering if he didn't sin himself? А, і деякі люди кажуть, як Ісус може зрозуміти мої страждання, якщо він сам ніколи не грішив, ніколи там не переживав якісь такі речі. Well, you got to understand that sin impacted Jesus more than it impacted us. Ну, ми маємо розуміти, що насправді Ісус в певному сенсі постраждав. Гріх більше навіть враження на нього вчинив, ніж на нас. Більший ефект мав. Who would understand who would understand sin better than the one who took all of it upon himself as he hung upon the cross? Хто краще може зрозуміти гріх, як не той, хто на Христі взяв всі гріхи всього людства на себе? Nobody understands sin better than Jesus. Ніхто не розуміє гріх краще, ніж Ісус. And he, and he paid the price. Але Він заплатив ціну. Then we also see another example in the Old Testament <coughs> І ми також в новому заповіті бачимо ще один приклад. of a guy that didn't have the heart of intercession. приклад людини, яка не мала ось таке заступницьке серце. anybody want to take a guess this morning who that is? І якщо хочете, давайте спробуємо вгадати цього ранку, що це за така людина, яка не заступалася за людей. Yeah, <laughs> Jonah. Yeah. I think you said New Testament. Oh, did I say New Testament? You did. Oh, Old Testament. Сказав же, що новий заповіт. Mm-hmm. Ви копі тримаєте. Jonah. Отже, <laughs> Іона. Вибачте, якщо я помилилась, я <laughs> вела вас в оману. Uh, turn, turn, to the last chapter of Jonah. It's just a couple books before. Uh, давайте трошки назад там до Авакума повернемось, і там буде книга пророка Йони. And let's look at the heart of Jonah. Отже, давайте подивимось, яке серце було у Йони. And let's read the 9, 10, and 11. Then God said to Jonah. Chapter. Uh, last chapter. Отже, четвертий розділ, last three verses. Останні три вірші: 9, 10, 11. Четвертий розділ, 9 по 11. І промовив Бог до Йони: Чи слушно запалився ти а, за рециновий кущ? А той сказав: Дуже розлютився я, аж на смерть. І сказав Господь: Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його який виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше дванадцяти десятичок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Isn't that crazy? Хіба це не цікаво? Here's a guy like Habakkuk that, you know, he he's got such a heart for the people, and he's praying for him, and no revival happens. Отже, бачите, дивіться, Авакум, начебто досить духовна людина, так, значить, звертався до Бога, молився і благав про милість, але нічого не сталося. Все одно там їх е, всіх накажуть, не буде пробудження. Here's Jonah, he's sitting outside of the city. А тут Йона, інший пророк, сів oh. там за містом собі, hoping God's going to bring judgment upon Nineveh. А чекає, коли ж там огонь з неба спаде і попалить усе це місто з його And the whole city gets saved. Але спасається, рятується ціле місто. And he's angry because God destroyed the plant that grew over him that gave him shade, you know. І він розсердився за те, що там якийсь кущ виріс і, і зів'яв. You know, it just doesn't make sense. Тобто ці пророки, хто їх зрозуміє? You know, <laughs> the guy that doesn't deserve to see the revival gets one. Тобто людина, яка не заслуговувала реально побачити якесь таке пробудження, спасіння для цього народу, він бачить його. But then the men like Jeremiah, like like Habakkuk that have these great hearts, you know, nobody пророки, repents. як Єремія, Авакум і інші, які багато чого зробили, дійсно ефективно, начебто старались, але а, такого результату вони не побачили. That just teaches us that God is sovereign and God has a plan. І це просто вчить нас тому, що Бог суверенний. Він а, має свій план, який він втілює. And we need to be in tune with what he's doing. І нам треба бути а, на одній хвилі з тим, що він збирається робити. Well, there's some great words of praise in this chapter. In Yeah, chapter 3, yeah, of І Habakkuk. а, повертаючись до Авакума, ми читаємо в третьому розділі чудові такі слова поклоніння. Uh, this is verses 3 and 4 are just awesome. Третій, четвертий вірші, вони просто дивовижні. Let's, let's read again. Давайте їх ще раз прочитаємо. Бог іде від тиману, і святий від Парану гори, села, велич його вкрила небо, і слава його стала повна земля, а сяйво було, наче сонячне світло, проміння при боці у нього, і там укриття його потуги. And so Habakkuk begins this song with just a vision of God and the glory of God. Отже, Авакум починає цю, можна сказати, свою пісню видінням Божої слави, який Бог у славі своїй. And it's probably some references here to that time when God came down upon Mount Sinai. і, можливо, він звертається до тих часів, коли Господь своєю присутністю зійшов на гору Сінай. Do you remember that when God comes down on Mount Sinai and he meets the people on the third day? Ви пам'ятаєте, коли народ вийшов і переходив через пустелю, і Господь зустрів їх на горі на горі Сінай. They had to set boundaries around the mountain. Їм треба було а, цю гору а, в- відокремити, поставити огорожу, щоб люди занадто близько не підходили. And God comes down and the mountain is literally on fire. І коли Господня присутність зійшла, то там буквально були там і, і вогонь, і сяйва таке. And God tells Moses, go back down the mountain, tell the people not to come near the mountain. І Господь попередив Моїсея, спустись і скажи людям, нехай вони не ступають на гору. You know, if they come near the mountain, they're going be destroyed. Тому що якщо вони ступлять на гору, то вони е, будуть знищені, вони помруть. You know, God is holy. Бог святий. And the people were terrified. They said, Moses, you speak to him, we'll speak to you. We don't want to talk to God. І ця святість, вона навіть злякала людей. Люди казали, та ми не підійдемо, ми навіть говорити з Богом не будемо. Мойсей, ми будемо з тобою говорити, а ти краще вже з Богом говори. The old covenant separated man Старий and God. Зап... Е, старий заповіт, він відділяв, можна сказати, Бога від людей. The old covenant communicated that God is holy, we're not. Старий заповіт пояснював, що Бог абсолютно святий, людина геть зовсім не свята. Uh, one man, one time of year went into the Holy of Holies. Тільки одна людина, тільки раз на рік могла заходити у святе святих. But what about the new covenant? Але щодо нового заповіту. On the third day we see Jesus rising from the dead. Ми бачимо, як Ісус воскресає на третій день. We see the veil in the temple being torn from top to bottom. І ми бачимо, що вже перед цим завіса у храмі була розірвана згори донизу. And God saying to everyone, come in, come into my presence. І таким чином Господь показує, усі, абсолютно всі, можуть приходити в мою присутність. You know, the blood of my son has been shed. You can come in now. You don't have to be afraid. Кров мого сина була пролита, і тепер ніхто з вас не може боятися чи якимось чином там а, тремтіти і не приходити в мою присутність. And so, as believers in the New Testament, we can come anytime we want. І тому тепер, як віруючи в новому заповіті, ми можемо приходити до Господа сміливо, with the promise that God always accepts us and always receives us. знаючи цю обітницю від Бога, що Господь завжди прийме нас, завжди відкритий для нас. What a great privilege that is. І це дивовижний привілей. What an awesome experience we had this morning as we praised the Lord together. Це просто надзвичайна можливість для нас молитись, славити Господа і вклонятись, як ми а, робили цього ранку. I mean, that was great. Це чудово, це просто дивовижно. But when people were meeting God on Mount Sinai, they weren't sitting here like this. Oh, we love you, Lord. They were like shaken, you know. They were falling on the ground in fear. А коли, але коли люди біля гори Синай бачили цю Божу присутність, вони не стали всі там навколо, піднесучи руки, там, ой, да, точно, гучно, алілуя, Господи. Але вони тремтіли, вони боялися, такі могутня була оця присутність. What a privilege it is to worship God. Але для нас зараз це надзвичайний привілей вклонятися Богу. Here in the song verse 8 is probably a reference to the Red Sea and the Jordan River as they crossed. А у verse 8 Ага. У восьмому вірші, скоріш за все, він пригадує ті часи, коли а, о, ізраїльський народ переходив через о, е, Красне море, коли говориться, що ти пересердя своє на море а, вилів. Verse 11 speaks of Joshua's victory over the Amorites when God caused the sun and the moon to stand still. І е, коли сонце і місяць спинилися у 11-му вірші, він говорить про це. Скоріше за все, він згадує ту битву, яку вів е, Ісус Навин, і коли дійсно протягом цієї битви зупинилося е, сонце чи земля. How do you do that? І знову ж таки, як таке можна зробити? You know, if the earth stops, everybody goes flying off of it. Ми розуміємо, фізично, якщо земля зупиниться різко, то всі з неї вилетять просто. How do you stop the universe? Тобто, як можна спинити рух землі, спинити всесвіт? God did it. Але Бог міг зробити. I don't know how. Я не знаю як. Isn't that awesome? Хіба це не дивовижно? The point of the whole song is probably verse 13. І можна сказати, що 13-й вірш є суттю усього цього е, псалму або цієї пісні. Let's read that verse again. Давайте 13-й вірш знову прочитаємо. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого. Ти з дому безбожного голову збив, обнажив ти основу по шию. So God is um, faithful to save. Отже, Бог вірний, щоб спасати. And Habakkuk is remembering that. І Авакум пам'ятає це. He's remembering that before the judgment happens, he's already remembering, no, God is a God of salvation. He will save us. Ще до того, як прийде Божий суд, Авакум пам'ятає, що Господь милостивий, Він любить спасати. And he reminds God that, that he's not only judge, but he's also salvation. І він нагадує Богові, що Бог це не тільки той, хто судить праведно, але він також спасає, дає милість. І коли у нас є періоди, коли нам важко, також дуже важливо згадувати про це. Remember God's power and faithfulness to save. Важливо пам'ятати про цю силу Божу, якою він спасає. And what follows in this chapter, I believe, is probably one of the greatest declarations of faith and worship in the entire Bible. І те, що записано далі після цього вірша, мені здається, одне з самих могутніх таких проявів людської віри, людської впевненості в тому, який Бог. Though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, Though the yield of the olive should, fa- should fail and the fields produce no food, Коли б фігове дерево не зацвіло, 17 вірш, і не було б урожаю у виноградниках, though the flock should be cut off from the fold and there be no cattle in the stalls, обманило б зайняття оливою, а поле їжі б не вродило, позникала отара в кошарі і не стало б у обора худоби, Yet I will exalt in the Lord, I will rejoice in the God of my salvation. Незважаючи на це, я Господом тішитись буду і тоді, і радітиму Богом спасіння свого. God, if I don't see any fruit, Боже, якщо я не побачу ніякого плоду, with all of my heart I'm going praise you. Я все одно всім своїм серцем буду славити тебе. That's the message. Оце головна думка. Israel uh, was considered the land of milk and honey. Ви пам'ятаєте, що це місце, де жив Ізраїль, Бог називав його міст, місцем, де тече молоко і мед. That little piece of real estate next to the Mediterranean Sea Це маленький клаптик а, землі біля а, Середземного моря. produced fruit like no other piece of real estate in the world. а, производить стільки плоду, що в загальній кількості, можна сказати, в процентному відношенні там більший урожай, ніж в якихось ще країнах світу. In fact, it still does. І так було, і так є зараз. Did you know that, uh, well, you know, Israel is several times smaller than Ukraine. I don't know how many times. Я думаю, знаючи географію, ви знаєте, що Ізраїль, не знаю, наскільки порядків менше за площею, ніж Україна. Did you know that it's the third largest fruit exporting country in the world? Але чи ви знали, що Ізраїль, принаймні нещодавно, був третім у світі за е, третє місце посідав за кількістю продукції, там е, овочів, фруктів, які вони вивозять на на що, на експорт чи на імпорт? На експорт. Дякую. Mm -hmm. They're sending fruit all over the world. Тобто вони відсилають овочі, фрукти по всьому світові. Uh, probably one of the most well-known countries for flowers is Holland. а ви знаєте, що, наприклад, квіти да, в більшості з Голландії по всьому світові розвозять. Israel exports flowers to Holland. Але Ізраїль експортує квіт, Ізраїль експортує квіти в Голландію. That's how fruitful the land is. От, земля дійсно дуже плодовита. Uh, It's, it's a very fruitful land. Це земля, яка дає багато-багато плоду. But here it's going to be wiped out. Але тут ми читаємо про те, що ця земля повністю вимре. Вона була буде знищена. God told Israel if they disobeyed him and worshiped foreign gods, he was going to curse the land. Бог попереджав народ, що якщо ви забудете свого Бога, будете вклонятися ідолам, я зітру вас як народ з обличчя землі. and that it would become a wilderness. І це стане пустеля, ваша земля стане пустелею. And so Habakkuk understands here that's what's coming. І Авакум розуміє, що це що це саме те, що буде в найближчий час з країною. He's saying to God, even when that does happen, I will still praise you. І він каже, що навіть якщо в цій країні буде про повністю пустеля, нічого не буде. Він у 18 вірші каже: Я все одно буду тішитись моїм Господом і славити його. This is much more than a casual worship song. Ви знаєте, це набагато більше, ніж просто така собі пісня прославлення. You know, Habakkuk wasn't like, blessed be the name of the Lord, you know, just doing his little jig, you know. Тобто Авакум, він не був такий собі приспівуючий хлопець, який там просто гарно проводив час, от, і співав щось таке Господові. This word exalt, а, це слово, а, це слово, um, verse 18. у Yet I will exalt in 18-му. the Lord. Second, Well, we have, uh, I will exalt, I will rejoice in the God of my salvation. I will, second verse to the end. таке розумію, але у нас нема. Mhm. Well, uh, You don't have it? no, we have, we have uh, I'll be comforted in the Lord and I'll rejoice over God of my salvation. The word comforted there is actually the word exalt in the Hebrew. А це слово тішитись, да, то я буду тішитись Господом і тоді. Це слово, яке в єврейській мові означає а, величати, підносити а, царя Бога. And the idea of as I looked it up, was uh, um, Well, think of David dancing before the Lord with all of his might in his linen undergarments. І ідея та сама, яка була у Давіда, коли вони переносили ковчег на місце, де він мав бути, і Давід там танцював, пам'ятаєте, вклонявся, величав Господа, і він навіть був у якомусь там простому дуже одягу. You remember him leading the Ark of the Covenant into Jerusalem and how he was leading the Ark and he was just dancing before the Lord. І ви пам'ятаєте, що коли він перевозив цей ковчег до Єрусалиму, він дійсно танцював. Він просто йшов там в- на голові процесії, пританцьовував там весь такий вже був аж нестримний. That's the word that Habakkuk's using. І оце слово, яке використовує тут Авакум. With all of my heart, with all of my strength and energy, I will worship you, even if, If the land is barren. Тобто не просто тішитись, як ну що нічого не породило, ну я сижу і, і і, тішуся, що є. Але він каже, що я буду я буду підносити Господа, я буду радіти, я буду співати і просто а, буду щасливий, навіть якщо нічого не вродить через Господа. Several years ago, when I was in the school in Costa Mesa, Uh, we took a trip to Israel. А коли коли я ще навчався в школі при при церкві в Кастамейсі, ми поїхали до Ізраїля. And they they warned us about, you know, going downtown down to the western wall uh, you know at night. І нас попереджали, що не варто виходити до західної стіни пізно ввечері. Uh, it was not a safe neighborhood at that time. Там в той час було так небезпечно. But, you know, of course, uh, it was Saturday night after the Sabbath. The Sabbath is Friday night to Saturday night. Але в суботу ввечері, оскільки ви знаєте, що а, ш- шабат починається в п'ятницю ввечері до суботи ввечері. So, of course, me and my friends, we say, ah, let's go, you І know. ми з друзями, ну як же так, щоб не піти? Ну і мало що попереджали там. And So we go down there Saturday night just to see what's happening at the Western Wall. You know? І ми пішли туди просто щоб подивитися, що ж там відбувається в суботу ввечері біля західної стіни You know, we put the yarmulkes on our head, you know, and А, Е. ми одягли ярмоки, да, здається, вони називаються, чи якось там. and we uh, next to the wall. You can't really see it on TV, but there's tunnels, and you can go on these tunnels, and there's all these rabbis and scribes studying scrolls in Hebrew. It's amazing. І е, часто ви не бачите там по телебаченню, чи там десь, коли показують, це стіна плаче, чи, да? чи західна якась інша да. стіна плаче. І там ці равіни, вчителі сидять, там є тунелі, куди вони заходять і сидять постійно і вивчають там старий заповіт, пророків і всіх свої там книги. ці. And so, uh, you know, we, uh... we got this one scribe and we started uh, reading Isaiah with him. We were reading in English, he was reading in Hebrew. І ми якось підійшли, так наважились до одного книжника, який там сидів, і він щось читав, і ми поцікавились, і він нам розказав, що він читає про Кейсаю. and you know, all the other guys gathered around us, all the other kind of like Pharisees, they were not happy with us. <laughs> І е, ми там почали з ним розмовляти, а інші такі фарисеї, чи хто вони там були, якісь ортодоксальні там євреї зібралися, теж підійшли, і не дуже їм подобалось, що ми там намагались коментувати чи якісь там свої враження розповідати. this this guy's got this huge book. І там сидить цей дядька, і у нього така величезна ця книжка перед ним. You know, and he's reading Isaiah 53, and we're, we're talking about, well, якраз who is it? Ісая 53 розділ, і ми так Is it Jesus? You know? цікаво, а хто це може бути? Чи не схожий він там на Ісуса, про якого там You know, проповідують he's, he's totally into it. We're having a great talk with him, but there's about 15 of these other guys around us ready to stone us. You І він якось такий, наче відкритий, наче щось з нами обговорює, але оці 15 ззаді дишать нам в затилок і такі, чи побити вас, чи порізати, чи порубати. And then we came out of there after having this talk, and uh, there were hundreds of Jewish men. І ми е, вже якось так розмову закінчили, відходимо, і там бачимо десь декілька сотень цих е, ортодоксальних євреїв зібрались. І десь 50 вони просто так в обіймі, такою міцною стіною практично стоять. В такому величезному колі. and they are dancing І with вони all of their might. танцюють там, просто як шалені, там танцюють на всій площі. They're singing, and they're not singing; they're screaming. І вони співають, це вони так думають. Для мене то були воплі ортодоксальних євреїв. They're s- they're they're they're dancing. You know, their their shirts are coming out of their pants. Тобто шалені танці, да? такі вони собі там співають, танцюють, кружаться, там рубашки вже з штанів там повилазили, такі вони в цьому розпалі, в цьому танці. I never seen anything like it. Я ніколи такого не бачив раніше. It was amazing. Я був шокований. You know, and exalting. Але вони підносили Бога Ізраїля. You know, this is Habakkuk. І таким приблизно тут є Авакум. With that same <coughs> spirit I will praise you. Він каже, що таким самим духом я буду славити тебе. Even though the land is barren. Навіть якщо земля не дасть свого плоду. Why? Чому? Because God is worthy, God Тому що Бог завжди все одно буде гідний, достойний того, щоб його славити і підносити. He's the everlasting God. Він вічний Бог. Worthy of all of our praises. Він гідний будь-якої нашої, ну або найкращої нашої похвали, яку ми можемо йому віддати. He's the God of our salvation. Він Бог нашого з вами спасіння. And no matter what barrenness we're experiencing in our lives. І незалежно, яка б там пустеля чи безпліддя відбувалося в нашому житті. No matter what difficulty we're facing, незалежно від того, які складнощі трапляються в цей період нашого життя, God has been absolutely faithful to us and merciful. Бог завжди залишався і залишиться вірним і милостивим до кожного з нас. And you know what? If God does nothing else for us the rest of our lives, He is still worthy of all of our praises. І ви знаєте, навіть якщо а Господь не дасть нам жодного благословіння до кінця нашого життя, Він все одно залишиться гідним Найвищої слави If the only thing God does for us is save us, that's enough. That's worthy of all of our praises. Якщо єдине, що Бог зробив чи зробить для нас, це спасе нас для вічного життя, це буде достойне того, щоб ми віддавали йому найбільшу свою хвалу. This morning in chapter 3, God is just saying to us, worship me. І цим ранком, в цьому третьому розділі, Господь закликає нас вклонятися йому. And it's, it's the purest form of worship there is. І це, можна сказати, найчистіший такий прояв поклоніння. Це чисте поклоніння. It's very natural for us to worship God when he's done something for us. Безумовно, для нас природньо вклонятися Богові дуже щиро і активно, коли він щось для нас зробив. Right, some people don't even do that. Хоча деякі люди навіть цього не роблять. There were were ten lepers that healed. Ви пам'ятаєте, так, що десятеро прокажених були стілені, так? Пам'ятаєте, і тільки один повернувся, щоб прославити, подякувати Ісусові. Can we worship God when our life is falling apart? Чи ми е, можемо, чи дійсно це можливо для нас вклонятися Богові навіть тоді, коли здається, що він нічого для нас не робить? This is the heart of David. Але пам'ятаєте, це було серце Давіда. Look at 2 Samuel chapter 12. Давайте відкриємо з вами другу Самуїла, Самуїла 12 розділ. Chapter 12 verses uh, 18 to 20. Друга Самуїла, 12 розділ, здається, вторая царств, да, на русском? 12 розділ. Uh, 18, 19 and 20. Then it happened on the seventh day that the child died. 18, 19, 20 вірші 12 розділу. І сталося сьомого дня, і померло те дитя. А Давидові слуги боялися донести йому що померло дитя. Бо сказали: Ось, як була ця дитина жива, говорили ми до нього, та він не слухав нашого голосу. А як ми скажемо до нього померло дитя, то ще вчинить щось лихе. А Давид побачив, що слуги його шепочуться між собою, і зрозумів Давид, що померло те дитя. І сказав Давид до своїх слуг: Чи не померло те дитя? а ті відказали померло. І звівся Давид із землі, і помився, і намастився, і змінив свою одежу, і ввійшов до Господнього дому та й поклонився. Потому війшов до свого дому і захотів їсти, і поклали його хліба, і він їв. You see, when the baby died, David worshipped. Ви бачите, що коли дитина померла, Давидова дитина померла, він вклонився Богові. That's what the Holy Spirit's trying to do in our hearts this morning. Це те, що Дух Святий хоче зробити з нашими серцями цього ранку. He's trying to lift us up and bring us to a new place in our walk with God. Він хоче піднести нас, навчити нас чомусь і поставити нас в якийсь новий етап наших стосунків з нашим Господом. You know, the Bible says that all of creation praises God. Ви знаєте, що Біблія каже, що все твориво Боже, все створіння в цьому світі і всесвіті славить Господа. Jesus said that if man didn't praise him, then the rocks would cry out. Ісус сказав, що якщо люди не прославлять його, то камні будуть співати Богові. But it's one thing to praise God when life is great, but what about знову when life is not great? це одна річ славити Бога, коли щось приємне відбувається в житті, але це зовсім інша річ вміти славити Господа тоді, коли або здається, що нічого не відбувається, або здається, що все погано. That's the test це випробування. This is how God was testing me in Poland. Е, в свій час Бог випробовував мене таким чином у Польщі. Uh, because I wasn't seeing or we weren't seeing a lot of fruit in our ministry there. А були часи, коли ми не бачили плоду, чи багато, чи мало, зовсім не бачили в нашому служінні. But even if I didn't see anyone get saved there. Але навіть ті часи, коли ми не бачили, щоб якась хоча б людина спасалася. You know, I could call my ministry Jeremiah <laughs> Ministries. You know? Я міг назвати своє служіння служінням Єремії. <laughs> You know, nobody gets saved, you know. Тобто один з великих пророків, ніхто ж у нього там теж так не спасся, в принципі. You know. But even then, would I praise the Lord? Але я все одно славив Господа. Would I still trust him? Тому що я все одно довіряв йому. And it was a test. And, God gave me this verse in Isaiah 54. And I just want to share it with you. I think it's a, fairly well-known verse, but я думаю, багато хто з special meaning to me. Isaiah 54, first three verses. 54 розділ Ісаї, перші три, три вірші. Shout for joy, O barren one. Веселися ж неплідна, яка не родила, співанням утішайся і радій, що мук породільних не мала, бо в покиненої буде більше синів від синів заміжньої, говорить Господь. Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх, повитягай, не затримуй свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй, бо праворуч і ліворуч поширишся ти, а насіння твоє одідачать народи і заселять міста опустошені. Hmm. Maybe that's a prophecy for the church this morning, huh? Можливо, це пророцтво для нашої з вами церкви цим ранком. This has been very fruitful here in Kiev, but maybe lately you're just feeling like things are barren. Things aren't what they used to be. you know? Багато плоду в нашій церкві, але можливо е, останнім часом вам здається, що мало плоду, то можливо це пророцтво на майбутні часи. And God saying to you, rejoice. І можливо вам сьогодні Господь теж промовляє і каже радійте. Spread out your tents, make your tents bigger. І розширюйте а, ваші оці намети, орендуйте вже більший зал для того, щоб більше людей для вас прийшли. Rejoice now, praise him now. Але радіти починайте уже зараз. Before it happens. Навіть до того, як що небудь станеться. Because that's the worship that's going to bring him the most glory and the most praise. Тому що саме таке поклоніння принесе Богу найбільшу славу, найбільше, а, найбільшу хвалу. It's kind of a test. Це знову ж таки випробування. You know, and you need to go through a time of barrenness in your life to really know if you can do this. Кожному з нас треба пройти через таку, можна сказати, пустелю чи таке безпліддя для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми дійсно прославити саме в такі часы Господа. So this morning, if your life is radically blessed, praise the Lord. Тому, якщо цього ранку ваше життя радикально благословенне, то славте Господа так, щоб аж сусідні табори почули. But if things are tough for you right now, Praise the Lord. Але якщо сьогодні вранці у вас якісь складнощі і проблеми, то славте Господа так, щоб і в Києві почули. I was studying this message to Habakkuk uh, a while ago, and uh, I was thinking about chapter 3. Я деякий час перед цим теж знову вивчав цю книгу і досліджував, і розмірковував про цей третій розділ книги Авакума. And uh, I thought, how can I make this real for my kids, you know? Я думав, як би це дітям своїм пояснити, щоб вони от реально зрозуміли, як так можна славити Бога, навіть коли все не дуже весело. And so it was Christmas time. І було Різдво якраз в той час. And I said, well, you know, we have a tradition in our family where the kids wake up on Christmas morning, the 25th, you know, and they all come in and uh, the tree's lit up and the presents are all under the tree. І безумовно, ви всі знаєте, що у нас є традиція, що а, різдвяним ранком діти прокидаються, виходять туди, де наряжена ялинка, і е, розбирають кожен свої подаруночки. And so I said, Kendall, let's do something different. Let's have them wake up and come in and have no presents under the tree this morning. І я е, з дружиною порадився, кажу, Кендал, давай може зробимо щось інше цим а, в цей сезон і зробимо так, щоб вони вранці вийдуть, а подарунків під ялинкою не буде. And <laughs> we did it. І ми це зробили. And you should have seen the look on their faces. <laughs> І ви побачили обличчя наших дітей в різдвяний ранок. And we have this other silly, well, it's not silly, but we have a tradition where we have a um, a manger, you know, with the different pieces of the the І Christmas також story. також дуже традиційно біля там на, на різдво, десь в якомусь місці в будинку ставити а, таку сцену, да, з а, вертепом, да, де маленький Ісус і так далі. So that's kind of always under the tree, you know. Тому це теж десь біля ялинки скільки має стояти там But we only put some animals and a few shepherds in the manger. І а, е, ми поставили цю всю сцену, але ми поставили тільки там пастухів і мудреців без Ісуса. And Mary and Joseph they start uh, we, we have mary and joseph kind of journey around the house the whole month you know ah. until christmas night mary and joseph з Йосифом їхні э, фігурки подорожували по всьому дому тобто десь в одній кімнаті один день там в інший в інший день от наче шукали місця And so, you know, they're in one room, then they move over, and then they move to the next room, and they go all around the house, and then they're there Christmas Eve, you know. Отже, вони там перед Різдвом ходили по всіх кімнатах, щось шукали, але вже саме на Різдво дійшли до ялинки. And then Christmas morning, Jesus is there. І е, саме на Різдвяний ранок уже у яслах з'явився Ісус. And so that morning, just Jesus was there. І в цей ранок там тільки був ця вертеп і Ісус у яслах. No presents. Подарунків не було. And I said, you know, even if we have nothing, can we still praise him? І я так запитав у дітей: ну, навіть якщо подарунків нема на Різдво, ми ж можемо все одно прославити Господа. You know, they're all like, sure, Dad, we can. І вони, та, тату, можемо, в принципі. Where are the presents? Але <laughs> де саме подарунки? and so we just spent some time reading this chapter of the Bible, and we sang some songs. And I І ми said, так okay, go back into your rooms, and we'll, Сіли, we'll do it all почитали over. трошки з Біблії, поговорили про Різдво, поспівали різдвяні пісні, і потім я їм сказав: ну, вертайте знову в свої кімнати. That's the heart of it, though, isn't it? Uh, Did when you we give had- them presents later? we did. Yeah. <laughs> Many. І <laughs> пізніше дали їм подарунки, because I can't live to live it <laughs> unfinished, you know. <laughs> we gave him presents. Да, Yeah. піз- Що <laughs> я одна хотіла дізнатись, да? Пізніше Yeah. дали їм подарунки. Uh, it's in this moment when we don't feel like praising God that we need to do it the most. Саме в ці хвилини або в дні, коли ми не відчуваємо зовсім цього бажання чи прагнення, чи е, просто не відчуваємо, як славити Господа, саме в ці часи хвала Господові найцінніша. It's an act of dying to self. Тому що е, саме так відбувається те, що ми помираємо для себе. It's all about him. It's not about how we feel. І саме тоді все відбувається так, як належно, що в центрі всього він, а далі уже там на периферії наші різні там почуття, думки, якісь там враження. You know, I, in our fellowship in Poland, I used to lead the worship. І в нашій церкві в Польщі я також вів певний час прославлення. In Polish, польською мовою. A no instruments. Акапелою, без інструментів. I mean, there were times where I'd be sitting there trying to lead Polish people into worship, and I felt like, um, you ever see that movie, Honey, I Shrunk the Kids? І Remember when the kids get like really small? I felt like, <laughs> І This tiny а, little pastor, це, you know. це от сам, саме таки було, був такий досвід, що коли я перед польською церквою, люди сидять, співаю, прославляю Бога польською мовою, акапелою без інструментів, то я почував себе точно як той папа у фільмі е, Люба, я зменшив дітей. да? От коли вони буквально у нього зменшуються на очах, так і я почував себе, коли я стояв і просто з кожною піснею зменшувався все менше і менше. You know, when I'm preaching the word, it's just like, yeah, you know, it's like, Тому що коли я проповідую do, you know? слово Боже, то я такий собі весь такий, простакий. But I'm leading worship and it's like... Але коли час вести прославлення, то я весь просто сворачуюсь, скручуюсь, такий собі усихаю. And, you know, I don't sing that well. And... Тобто не дуже я співаю так. But you know, it's not about me. Але ж суть не в тому, що я там, як я співаю, кому є до цього діло. And God spoke to me about it. Just sing. І Господь just, говорив зі мною про це. Просто me. співай мені, просто поклоняйся мені. You know? it's for Him. бо це для нього. As we do that, as we have those moments of worship when we least feel like it, you'll notice the peace of God and the power of the Holy Spirit coming upon you like І- no other time. Коли ми це робимо, коли ми вклоняємось Богові від серця, саме не зважаючи на наші почуття чи обставини, чи щось таке, то саме тоді ми і приймаємо і мир Божий, і утішення, і все все таке, що Бог може нам дати саме в такі часи. Paul wrote, Rejoice in the Lord sometimes, and again I say rejoice. Павло казав те, що іноді нам корисно радіти в Господові. І знову кажу, іноді радійте. Right? Так у нас no, написано. No, no, no, no. Ні? I'm sorry. I messed that one up. Rejoice in the Щось Lord я- always. And again I will say rejoice. Ага, тобто написано завжди радій в Господові, так? І ще раз кажу, радій. He says, Завжди. let your forbearing spirit be made known to all men. The Lord is near. The Lord is near. He's coming. І ваш впокорений дух нехай буде відомий усім людям, тому що Господь близький, його повернення близько. Where was, Where is the first time the word worship is used in the Bible? Who can tell me? Хто пам'ятає, де перший раз в Біблії використовується слово поклонитися, поклонився? Yeah. Do you think he felt like doing that? А ви думаєте, він е, відчував в своєму серці якесь поклоніння таке? He was he was probably weeping. He was probably in tears. Він може в сльозах, він може просто пересилював себе якимось чином. Everything God had promised, everything God was doing in Abraham's life was all about this child of his, Isaac. Тому що всі обітниці Бога, які тільки Бог колись давав і повторював Авраамові постійно, все було навколо цього сина. Все було зараз на цьому жертовникові. And as he's binding his son, do you think there were tears in his eyes? І коли він зв'язував свого сина, клав на цей жертівник, чи не глотав він ці сльози, не стояв у нього комок в горлі? Worship is not about us, it's about him. Поклоніння, знову ж таки, це не наші почуття, відчуття і так далі. Поклоніння це все, що сконцентровано на Богі, на Богові. Can you imagine the praise and the joy and the dancing that happened on the mountain after they saw the ram? caught in the thickets? А ви, але чи можете ви зрозуміти ту велич радості і полегшення, коли Авраам і Ісаак побачили обидва, що тут в кустах цей баран заблудився і вчасно Do you think that Abraham was hugging and kissing his son Isaac and jumping up and down and Як ви praising God? уявляєте собі Авраам з радості з цим е, дійсно полегшенням обнімав свого сина, цілував його і радів, що він такий живий. What a, what a that must have been. Це була така радість, яку ніяк по-іншому не можна було б пережити. Well, the, the, the, the chapter ends. Отже, розділ закінчується, а вакуум закінчується. The Lord, the Lord God is my strength, and he has made my feet like hinds feet. He makes me walk on my high places. Закінчується цей розділ саме словами: бо Господь, Бог, Він моя сила, Він чинить ноги мої як у лані і водить мене на висотах. You don't have this kind of strength in you to do this. У вас, можливо, нема цієї сили, у вас нема, вибачте, цієї сили, щоб жити саме так. the kind of worship we're talking about this morning is something that comes from the Holy Spirit and Him alone. <clears throat> Таке поклоніння, про яке ми сьогодні говоримо, це результат роботи Духа Святого в вас. And it's, and it's as we do this that He makes our feet like hinds feet. God gives us vision and revelation of who He is. І коли ми так чинимо, то Господь Він зміцнює наші ноги, Він дає нам об'явлення і бачення того, що він далі хоче, щоб ми робили. We gain a new of Jesus. Ми отримуємо нове бачення Ісуса. God doesn't always remove us from the difficulties, but he gives us fresh revelation of who he is. Господь не завжди прибирає різні складнощі з нашого життя, але кожен раз, коли ці складнощі трапляються, він дає нам нове розуміння і бачення хто такий Ісус, ким він є для нас. And maybe it's this way for you, but as I look back on my life, the hardest times of, in my life have, have been the times of greatest revelation. І я не знаю, як для вас, але в моєму житті завжди чим важче якась ситуація траплялася, тим більшим було для мене розуміння а, того, хто Ісус, який він, що він робить для мене. Why is that? Чому так? Because it's in darkness that God's light shines the brightest. Тому що чим темніша темрява, тим яскравіше Боже світло, яке сяє все одно завжди е, крізь темряву. You know, Jesus took Peter, James and John up the mountain. Ви пам'ятаєте, як Ісус забрав Петра, Якова та Івана на гору? And he wanted to show them the kingdom. І він хотів показати славу свого царства. What did they see? І що вони побачили? Did they see the pearly gates and the streets of gold? Чи побачили вони а, ці ворота да, з перлин або вулиці, які золотом вимощені? No, they didn't see a place, they saw a person, they saw Jesus glorified. Їм не показали якесь місце, їм показали Ісуса, який був прославлений. That's what God wants to do. І це те, що Бог хоче робити для нас. He wants to give us a, a fresh vision of Jesus. Він хоче оновлювати і поглиблювати наше бачення Ісуса Христа. And that's what we're going to do right now. І це те, що ми будемо робити зараз. We're going to just pray and worship. Ми будемо продовжувати молитися і вклонятися Богові. Maybe here in this church we it's almost like there's two generations here, you know. І в цій церкві я бачу в певному сенсі поєднання двох поколінь. There's the generation that was at the very beginning. Є покоління, яке було тут з самого-самого початку. The generation that saw the former glory of the temple. І можна сказати, що це покоління, яке бачило славу попереднього храму. Як пам'ятаєте, в Ізраїлі люди бачили славу першого храму. And І є нове покоління, яке споглядає славу того, що зараз Господь робить, можна сказати, славу цього нового храму. When Ezra and his team rebuilt the temple after the captivity. Коли Єздра і його люди відбудували храм після того, як повернулися з полону. They had the great dedication service. Вони вчинили чудовий такий величезний а, день, коли вони е, зробили служіння, посвячення цього храму е. Господові. <laughs> all the old people that remembered Solomon's temple, they were crying, but all the new guys, they were rejoicing, you know. І от протягом цього свята а, там написано, що був шалений галас такий, тому що половина народу стояла, раділа, бо новий храм відбудували, і половина стояла також голосно плакала, тому що зовсім він був не похожий на той старий храм. The, <laughs> the old people were kind of going, man, we've lost something. What's wrong, you тобто know? Тобто старі люди, вони казали, та що ж це таке? Ну що ж ми не збудували такий храм, як було? Що ж ми втратили все, що можна But the new було ones are going, this is the best thing ever. I, I'm so А glad нові, here, які man. дійсно не бачили старого, кажуть, оце храм побудували, оце ж спромоглися. You know, I really believe that, that God is going to, uh, as you all, praise the Lord together and Але exalt in Him. я переконаний, що коли і старі, і нові, всі люди разом славлять саме Господа, The latter glory of this work is going to be far greater than anything you've seen before. то дійсно пізніші оці всі діла, вчинки Господа і все, що буде відбуватись, буде в очах Господа настільки ж славним, як і все, що він все одно робив і перед цим. Це все славні Божі діла. Because it's all about not the building, but who fills the building. Тому що це дійсно не є слава храму, це є слава того, для кого існує і цей храм, і ми з вами. And Uh, he never changes. І він ніколи не змінюється. And he's got blessing that he wants to pour out upon Calvary Chapel of Kiev. І він має шалені просто благословіння, які він виливає і буде виливати на церкву Голгофи в місті Києві. So let's worship him together. Отже, давайте вклонятися йому, давайте славити і підносити його.